Surati Yasin imeteremka maka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili ambazo ni katika harufi za kuundiwa maneno ya Kiarabu na ikafuatiliza kwa kuwapa kwa Qur'ani ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni miongoni mwa mitume waliotumwa na kwa hakika yeye yuko kwenye njia iliyonyooka iliyorasimiwa na Qur'an aliyoteremshiwa yeye kutokana na mtukufu mwenye nguvu, mwenye kurehemu, ili apate kuwaonya kwayo watu ambao baba zao hawakupata kabla yake kuonywa. Tena sura ikaingia kutufanyia taswira picha ya wanaokataa ambao hawanafiriki na maonyo na inatubainishia kwamba kuonya humfaidisha mwenye kuelekea kupokea makumbusho na kumcha mwingi wa rehema na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wafu na atavihisabu vitendo vya waja. Na sura ikaingilia kuwapigia mfano makafiru wa maka na ikabainisha mvutano baina ya wanaomlingania Mwenyezi Mungu na wanaokadhibisha. Inabainisha mwisho wa makundi mawili hayo kisha ikawa inaeleza dalili za uweza unaopasa kuuamini na kuogopa miadi ya Mwenyezi Mungu itakayowatokea ghafla katika siku ambayo kila mtu atalipwa kwa aliyoyatenda. Watu wa peponi watastareheshwa, watapata watachokitamani na watu wa motoni watafukuzwa, nao watakuwa katika mbano wa uweza wa Mwenyezi Mungu. Midomo yao itazibwa na viungo vyao ndivyo vitavyotamka na Mwenyezi Mungu angelipenda basi bila shaka angelizigeuza sura zao pia kwani ni yeye ndiye mwenye kumbadilisha anayemrefushia umri wake duniani badala ya nguvu akawa dhaifu na badala ya akili akawa amepiswa na yeye ndiye aliyemlinda nabii wake na kuzugwa na kichaa naye hakumfundisha utungaji mashairi na wala hauhitajiki ufundi huo unamfanya aliyenao kutangatanga katika kila bonde Mtume hakuja ila kwa ajili ya ukumbusho uliowazi, uliotokana na akili, sio uliotokana na mawazo mapepe tu. Na sura ikaendelea kukumbusha fadhila za Mwenyezi Mungu juu waja wake na kwamba yeye amewafanya wanyama wa mifugo ambao wanawamiliki na wanawapanda wawatumikie. Na juu ya neema hizi zilizowekwa kwa faida yao, wao bado wanakwenda kuabudu miungu ya ushirikina isiyoweza kitu. Na sura ikahitimisha kwa kumtaka binadamu aangalie namna alivyoumbwa kutokana na tone la manii na halafu yeye anakuwa ni mpinzani wa kudhihirisha upinzani wake. Na yule aliyeumba hapo mwanzo na anayetoa moto kutoka mti wa kijani na aliyeumba mbingu na ardhi huyo basi ni muweza wa kuyafufua mafupa nayo yamekwisha kuvurugika na amri yake ni kukiambia kitu kuwa na kikawa ametakasika mwenye kumiliki kila kitu ni kwake yeye mtarejea Bismillahirrahmanirrahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Yasin Yasin Walqur'anil Hakim kwa haki ya Qur'ani yenye hikma. Innaka laminal mursalin. Hakika wewe ni miongoni mwa waliotumwa. Ala siratin mustaqim juu ya njia iliyonyoka tanzilal azizir rahim uteremsho wa mwenye nguvu mwenye kurehemu litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun ili waonye watu ambao baba zao hawakuonywa basi wao wamekuwa wenye kughafilika laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun bila shaka kauli imekwisha thibiti juu ya wengi katika wao kwa hivyo hawaamini In إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Tumeweka makongwa shingoni mwao yakawafika videvuni kwa hivyo vichwa vyao viko juu tu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun, tumeweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao na tumewafunika macho yao kwa hivyo hawaoni وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ni sawa sawa kwao ukiwaonya au siwaonye hawataamini إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, hakika wewe unammonya mwenye kufuata ukombosho na akamcha Ar-Rahman mwingi wa rehma kwa ghaibu, basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, hakika sisi tunawafufua wafu na tunayaandika wanayoyatanguliza na wanayoyaacha nyuma na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa ahal mursalun na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu faqalu inna ilaykum mursalun tulipowatumia wawili wakawakanusha basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu. Wakasema, hakika sisi tumetumwa kwenu. Qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala arrahmanu min shay'in in antum illa takdhibun. Wakasema, nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi na mwingi wa rehma hakuteremsha kitu nyinyi mnasema uongo tu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu ma alaina wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim, wakasema sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigeni mawe na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. Qalu ta'irukum ma'akum a bal antum qaumun musrifun, wakasema ukorofi wenu mnao wenyewe. Je, ni kwa kuwa mnakumbushwa? ama nyinyi ni watu waliopindukia mipaka. Wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin, na akaja mtu mbio kutokea upande wa mbali wa mjini akasema, enyi watu wangu wafuateni hawa waliotumwa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wafuateni ambao hawakutakini ujira hali ya kuwa wenyewe wameongoka wama li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un na kwa nini nisimuabudu yule aliyeniumba na kwake mtarejeshwa aattakhidhu min dunihi alihatan in يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون je niishike miungu mingine badala yake arrahman mwingi wa rehma akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu wala hawataniokoa inni idhan lafi dhalalin mubin Basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu ulio dhahir Inni amantu bi rabbikum fasma'un Hakika mimi nimemwamini Mola wenu mlezi basi nisikilizeni qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun akaambiwa ingia peponi akasema laiti kuwa watu wangu wangelijua bima ghafara li rabbi wa waja'alani minal mukramin jinsi mula wangu mlezi alivyonisamehe na akanifanya miongoni mwa walioheshimiwa wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wama kunna munzilin, na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni wala si wenye kuteremsha in kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun hakukuwa ila ukelele mmoja tu na mara walizimwa ya hasratan ala alibad ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون na wasikitikia waja wangu hawajii mtume ila wao humkejeli ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون je hawaoni umma ngapi tulizoziangamiza kabla yao hakika hao hawarejei tena kwao wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, na ishara hiyo kwao ardhi iliyokufa nasi tukaifufua na tukatoa ndani yake nafaka wakawa wanazila. Waja'alna fiha jannatin من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون na tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu na tukatimbua chemchem ndani yake ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ili wale matunda yake na hayo hayakufanywa na mikono yao basi je hawashukuru subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun subhana ametakasika aliyeumba dume na jike vyote katika vinavyomea katika ardhi na katika nafsi zao na katika wasivyo vijua wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu nahara fa idha hum mudhlimun na usiku ni ishara kwao tunauvua humo mchana mara wao wanakuwa gizani washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim na jua linakwenda kwa kiwango chake. Hayo ni makadirio ya mwenye nguvu mwenye kujua. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjunil qadim, na mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara kongwe. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, aliwijua kufikia mwezi wala usiku kupita mchana na vyote vinaogelea katika njia zao. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun, na ni ishara kwao kwamba sisi tuliwapakia dhuria zao katika jahazi iliyosheheni. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyovipanda wa inna sha'nurqihum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun na tukitaka tunawazamisha wala hapana wa kuwasaidia wala hawaokolewi illa rahmatan minna wa mataan ila hin isipokuwa kwa rehma zitokazo kwetu na starehe kwa muda wa idha qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun na wanapoambiwa jilindeni na aliyoko mbele yenu na aliyoko nyuma yenu ili mpate kurehemewa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha عنها mu'ridin na haiwafikii ishara yoyote katika ishara za Mola wao mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuuza. Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين na wanapoambiwa toeni katika aliyokupeni Mwenyezi Mungu waliokufuru huwaambia walioamini je tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu angependa angeliwalisha mwenyewe nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhahir wayaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin na wanasema Ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni wa kweli? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Hawangojei ila ukelele mmoja tu utakaowachukua na wamo kuzozana. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila أهلهم يرجعون بس هواتاweza kuusia wala kwa watu wao hawarejei ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون na litapulizwa baragumu mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa Mola wao mlezi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun watasema ole wetu nani aliyetufufua kwenye malazi yetu Haya ndiyo aliyoyaahidi mwingi wa rehma na wakasema kweli mitume. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum jami'un ladaina muhdharun Haitakuwa ila ukelele mmoja tu mara wote watahudhurishwa mbele yetu. fal yawma la tudhlamu nafsun شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliokuwa mkiyatenda. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون حقيقة watu wa peponi leo wa هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقين muttakiun wao na wake zao wamo katika vivuli wameegemea juu ya viti vya fahari lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un watapata humo kila namna ya matunda na watapata kila watakachokitaka salamun قولا من رب رحيم Salama. Hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola mlezi mwenye kurehemu. وامتازوا اليوم أيها المجرمون Na enyi wakosefu, jitengeni leo. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Je, sikuagana nanyi enyi wanadamu, huwa msimuabudu shetani hakika yeye ni adui dhahir kwenu wa anibuduni hadha siratun mustaqim na ya kwamba mniabudu mimi hii ndiyo njia iliyonyoka walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu je hamkuwa mkifikiri hadhihi jahannam جهنم التي كنتم توعدون hii basi ndiyo jahannam mliokuwa mkiahidiwa اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ingieni leo kwa vile mlivyokuwa mkikufuru اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون Leo tunaviziba vinywa vyao na iseme nasi mikono yao na ito shahidi miguu yao kwa waliokuwa wakiachuma walau nashau latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun na tungelipenda tungeliyafutilia mbali macho yao wakawa wanaiwania njia lakini wangeionaje? walau nashaa lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un, na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi. Waman nuammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun, na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi. Wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin, na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo basi wasingeweza kwenda wala kurudi. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin, ili imoni alihai hai na neno litimie juu ya makafiri awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun je hawaoni kwamba tumewaumbia kutokana na iliyofanya mikono yetu wanyama wa mifugo na wao wakawa wenye kuamiliki wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun na sisi tukawadhalilishia basi baadhi yao wako wanaowapanda na baadhi yao wanawala walahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun na wao wanapata kwao manufaa na vinywaji basi je hawashukuru wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun na wameishika miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu ili ati wapate kusaidiwa la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun, hawataweza kuwasaidia bali hao ndio watakuwa askari wao watakaohudhurishwa fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun basi maneno yao yasikuhuzunishe hakika sisi tunayajua wanayoyaweka siri na wanayoyatangaza awalam yara al الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين kwani mwanadamu haoni ya kwamba sisi tumemuumba yeye kutokana na tone la manii kisha sasa yeye ndiye amekuwa ndiye mgomvi kwa dhahir وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال yuhyi al'idhama wa hiya ramim, na akatupigia mfano na akasahau kuumbwa kwake akasema ni nani huyo atakayehuisha mifupa nayo imekwisha mungunyika Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim, sema ataihuisha huyo huyo aliyeiumba hapo mara ya mwanzo na yeye ni mjuzi wa kila kumba alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al akhdar naran fa idha antum minhu tuqidun aliyekujalieni kupata moto kutokana na mti wa kijani nanyi mkawa kwa huo mnawasha awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim kwani aliyeziumba mbingu na ardhi hawezi kuwaumba mfano wao kwani naye ndiye muumbaji mkuu mjuzi In إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حقيقة أمرياك أنا بوتاكا كيتو نكوكيامبياتو كوا نكيكاوا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء wa ilayhi turjaun Basi ametakasika yule ambaye mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu na kwake yeye mtarejeshwa